السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعده Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syurah li sadri Wa yasir li amri wa hlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat Hadirin hadirat, muslimin muslimat Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu SWT Amin Ya Rabbul Alamin. Malam ini kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah. Masuklah pada hadis yang ke-13. Pertemuan yang ke-13, hadis yang ke-12. Diriwayatkan dari Rahman Ibnu Sakhar Ad-Dausi atau yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda Min husni islamil mar'i Kalau mau melihat kualitas isi seorang muslim keislaman seorang muslim itu apa yang dilihat apakah jubahnya apakah aksesorisnya apakah dia rajin puasa sunat Apakah dia rajin solat berjamaah? Itu semua baik. Pakai sorban baik. Pakai jubah baik. Itu semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita melalui hadis yang singkat padat diberikan satu cara untuk menilai seorang Muslim. Tentunya setelah mengkaji hadis ni kita tidak menilai orang lain, tapi kita pakai untuk menilai diri kita sendiri. Kira-kira saya ini sudah masuk tak dalam kategori muslim yang berkualitas peci saya koko saya sorban saya, sarung saya apakah itu menjadi standar ukuran maka kata Nabi min husni islamil mar'i kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang apanya dipandang tarkuhu ma la ya'nihi Ketika dia mampu meninggalkan perbuatan, ucapan, tindakan, tingkah laku Malayanihi Yang tidak berguna dan tak ada manfaatnya Status hadisnya hadisun hasan Yang paling tinggi sahih Di bawah sahih hasan Di bawah hasan da'if Di bawah da'if maudu' Bagi yang membagi hadis menjadi empat Hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidhi dalam Sunan At-Tirmidhi. Disebutkan oleh Imam ibnu Hibban dalam Sahih ibnu Hibban. Disebutkan oleh Imam ibnu Majah dalam kitab Sunan ibnu Majah. Disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Jadi hadis ini tidak lagi diragukan sebagai dalil dalam berdalil sebagai amal soleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Min husni Islam pendek bagi adik-adik yang mau menghafal hadis-hadis pendek mudah. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah sikap dia dalam meninggalkan perbuatan, tindakan, tingkah laku yang tidak berguna dan tak bermanfaat. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka meninggalkan perbuatan laghwi, lagha. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main batu ketika khatib naik ke atas mimbar maka dia sudah melakukan perbuatan lara. Waktu itu Masjid Nabawi belum ada pasir, belum ada semennya. Lantainya masih pasir. Lalu ada orang yang duduk itu ketika khotib sedang khutbah dimain-mainkannya batu-batu yang ada di atas pasir. Maka apa kata Nabi? Man la'ibal hasa faqad lara. Siapa yang memain-mainkan batu, maka sia-sialah dia. Lara, lagu, sia-sia. Perbuatan dalam hidup ini ada dua perbuatan yang bermakna perbuatan yang sia-sia kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang lihatlah bagaimana sikap dia terhadap perbuatan yang sia-sia Alhamdulillah malam ini dari mulai duduk menjelang maghrib perbuatan kita ini tak ada yang sia-sia insyaAllah duduk di masjid langkah kaki kanan Allahumma ftahli abu abu rahmatik sudah mulai bernilai Masuk ke dalam masjid dalam keadaan berwudu, menunggu azan berkumandang. Malaikat tak berhenti mendoakan lama fillahu lamarhamhu lama fillahu warhamhu lama fillahu lamarhamhu. Ampuni dia rahmati dia ampuni dia rahmati dia ampuni dia rahmati dia. Menunggu azan berkumandang. Setelah azan berkumandang Allahu akbar Allahu akbar langsung Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahimin masing-masing mengambil kurma memasukkan ke dalam mulut baik yang puasa maupun tidak semuanya bernilai lalu kemudian salat berjamaah salatul jamaati salat berjamaah tafdhulu salatal fadhli lebih utama daripada salat sendirian bisab'in wa ishrina darajah 20 derajat 27 derajat habis itu berzikir habis itu berdoa Habis itu salat ba'diyah. Man sallaa itsnatai asyrata raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan untuknya satu istana, rumah, tempat tinggal indah dalam surga. Salat ba'diyah maghrib termasuk di dalamnya. Dari maghrib ke isya 45 menit. Stop. TV mati. HP mati. Begetar-getar tak apa-apa. Semuanya stop. Fokus mendengarkan kajian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk orang-orang yang dibanggakan Allah kepada para malaikat majma'a majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Membaca ayat-ayat Allah, membaca firman-firman Allah, membaca penjelasan ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka mengkaji ajaran Islam Nazalat alaikumus sakinah Turun ketenangan ke dalam hati mereka Hafat bikimul malaika Mereka dikelilingi oleh para malaikat Wasyat bikimul rahmah Mereka diliputi rahmat Wadhakarahumullahu mana indah Dibanggakan Allah Ta'ala mereka kepada para malaikat Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu Habis itu salat isya Man salal isya fi jamaatin Siapa yang salat isya berjamaah faka'annama sallal nisfal lail dapat pahala macam salat malam setengah malam tidur jam 8 bangun azan subuh 9 jam saya yang salat isya berjamaah dapat pahala setengah malam 4 jam setengah luar biasa law ya'lamuna ma fil atamati wasubhi seandainya mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan subuh berjamaah la atauhuma abwan mereka akan datang walaupun merangkak walaupun lumpuh walaupun patah walaupun putus walaupun sakit mereka akan datang walaupun merangkak sedangkan kita menunggu azan isya kita manfaatkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tak ada yang kosong amal kita malam ini sampailah selesai salat isya kita lanjutkan setengah jam kita lanjutkan tanya jawab maka hampir tak ada yang kosong. Begitu pulang dari sini, ah, itulah yang kita khawatirkan. Singgah teh talu, minumnya lima menit, duduknya lima puluh menit. Abang di mana? Kata istri. Sama Ustaz ni. Kirimnya foto lama. Kenapa lama pulang? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, maka dia jihad fi sabilillah sampai pulang. Hafal pula dia hadis itu. Hadis yang lain tak ada hafal. Ini termasuk kalau betul kita sudah mengaji, maka meninggalkan perkara yang sia-sia. Duduk di tepi jalan tak tentu arah. Menengok orang lalu lalang. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Nau tak ditengok awak bermata, mau ditengok berdosa. Akhirnya buka-buka tutuplah. Kalau mau menengok kualitas keislaman seseorang, pandanglah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Minum dari sini pulang silakan. Mau jalan-jalan sebentar tak masalah. Habis itu pulang cepat-cepat ke rumah tidur. Sebetulnya ngobrol setelah sholat isya itu hukumnya makruh kecuali bicara agama. Makanya Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, Ya Abu Bakrin mata tutiru, Hai Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Kata Abu Bakar, Ba'dal Atamah. Atamah itu nama lain dari sholat isya. Saya sholat Isya setelah itu langsung salat witir. Tidur dia dengan wudu Isya setelah salat witir. Jadi yang paling afdal itu tidur setelah salat Isya. Maka kalau tidur setelah salat Isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam tidur jam 1 tahajud mudah bangun. Ah, tapi masyarakat kita susah justru tidur tengah malam. Tidur jam 1, jam 2 Bahkan mungkin setengah 3 Barulah tertidur Kalau sudah jam 3 tidur Takkan bangun jam 5 Pasti bangun jam 7.30 Lawa Sia-sia Jadi kalau mau melihat kualitas pengajian orang Bagaimana sikap dia Terhadap perbuatan yang tak bermanfaat Kalau sudah rajin mengaji Mana-mana pengajian ikut tapi masih suka lagi ikut lara sia-sia maka tak berkualitas keislaman kita mudah-mudahan sampai saat ini kita tetap menjaga kualitas ini insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada sifatnya keluar ada ke dalam salat keluar ada tegak ada ruku ada sujud puasa keluar tahan mata tahan telinga tahan hati tahan lidah tahan pikiran tahan mulut tahan nawa nafsu. Membantu orang keluar tenaga puluh keringat, tetes air mata. Tapi ada yang sifatnya ke dalam, yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan yang tak bermanfaat. Makanya imam seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, orang yang zuhud namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia melangkah Langkah satu Langkah dua Begitu langkah dua mundur dia balik Langkah satu maju Langkah dua mundur dia lagi Lalu kawan yang seperjalan sama dia bertanya Ibrahim Iya Tadi kau langkah satu maju Pas langkah dua kenapa kau mundur Langkah yang satu itu bisa ku pertanggungjawabkan kepada Allah Tahu aku tujuannya Tapi pas melangkah kedua Aku mulai tak tahu entah untuk apa Maka daripada aku tak sanggup menjawab pertanyaan Allah Bagus aku mundur balik ke belakang Berapa banyak langkah kita Yang tak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Berapa banyak lidah kita Yang tak dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Sumpah serapah caci maki, Hamuk-hamun Berapa banyak kedipan mata Tak dapat dipertanggungjawabkan Berapa banyak bisikan hati telinga Tak dapat dipertanggungjawabkan Nakanya dalam Islam diajarkan kita menjadi makhluk yang bertanggung jawab terhadap apa yang di telinga, apa yang di mata. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, mata. Wal fu'ad, hati. Kenapa tak ada disebut mulut? Yang ada dalam ayat itu telinga, mata, hati. Tak ada disebut mulut. Sedangkan yang di hatimu pun kau akan ditanya apalagi yang tercetus keluar dari mulutmu. Innal kalama fil fuadi. Kalam kalimat itu letaknya di dalam. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan. Alal fuadi dalila. Untuk menjadi dalil. Untuk menjadi bukti. Untuk menjadi saksi. Apa yang ada di dalam hati. Apa yang terbersit di hatimu. Itulah yang tercetus di lidahmu. Kalau di hati itu sia-sia maka yang keluar dari mulut pun sia-sia. Makanya ketika ada seorang solat disapu-sapu, dielus-elusnya jenggotnya. Datang seorang bertanya, "Itu orang yang sedang menyapu-nyapu, menarik-narik janggutnya itu khusyuk apa tak khusyuk?" Ida kasah al qalbu la atil jawarihu." Kalau hati itu khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Kalau hati itu tenang, maka anggota tubuh pun ikut tenang. Ala fil jasadi mut'ah. Ketahuilah dalam jasad ni ada segumpal. Ya salahat salahal jasad kulluh. Kalau yang dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idha fasadat al jasad kulluh. Kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Oleh sebab itu maka, jangan sampai ada satu detik pun waktu kita ini, yang tak dapat sebagai amal soleh. Fa amman sakulat mawazinu. Siapa yang berat timbangannya? Fahuwa fi aishatir radiyah. Maka dialah orang yang hidupnya radiyah diridai Allah Subhanahu wa taala. Fa'amman sakulat siapa yang berat timbangan amalnya? Fahuwa fi aishatir radiyah. Dialah orang yang hidupnya di akhirat diridai Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini untuk amal bukan untuk berat badan. Ada orang pergi umroh sampai di tempat cop paspor ditanya sama orang Arab, ente kenapa gemuk sekali kata orang Arab. Dibacakan ayat itu, faamman sakulat smawazino, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi'i syatir radiyah maka dialah hidupnya diridai Allah. Ini kisah nyata nih jamaah kita juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekecil apapun perbuatan ini Akan dipertanggungjawabkan Famai ya'mal Mithqala zarratin Khairan Yarah Sebesar biji sawi Bersyukur kita kepada Allah Andai mati kita malam ini Kita bisa jawab Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'nihi Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang Lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak bermanfaat. Maka kita buat skala prioritas. Amat sangat penting, sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Nah, ini namanya fikul aulawiyat. Amat sangat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Kira-kira kalau kita mau berbuat ini, mana? Masuk kelas yang mana dia? Malam ini ada pengajian Arba'in di Masjid Raya. Tapi ada pula tetangga dekat rumah kenduri. Nah ini mana ini? Mana yang amat sangat penting? Mohon maaf Pak Ustaz, saya tak datang malam ini. Kenapa? Karena menurut saya yang dekat rumah ini amat sangat penting. Kenapa? Motong kambing dia tadi. Sedangkan Masjid Raya air putih pun kadang tak dapat gitu. jadi skala prioritasnya itu masih lagi materi materialistis kenapa kau tak datang pengajian ustaz tetanggaku ini sudah macam saudara kandung kalau aku mati nanti dia yang akan ngurus jenazah ini anak dia meninggal aku harus menyenangkan hatinya sedangkan pengajian di tempat ustaz itu ada streamingnya jadi aku tetap datang ke rumah dia walaupun badanku di sana tapi hatiku tetap bersama dengan ustaz di pasar Senapuan. Gimana caranya? HP-ku hidupkan, earphone tetap menyala. Orang tuh mengangguk, aku mengangguk juga. Oh, cerdas. Pandai. Nah, ini jadi kira-kira skala prioritasnya kemana amat sangat penting sangat penting penting kurang penting tak penting oleh sebab itu maka kita mesti berijtihad, berpikir. Ini apa positifnya? Ambil kertas, garis di tengah. Ambil whiteboard, ambil spidol, garis di tengah. Kalau aku lakukan ini positifnya satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau ini aku lakukan mudaratnya satu, dua, tiga. Ada maslahat, ada mudarat, ada manfaat, ada negatif. Maka dalam hal ini darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat sampai hati Pak Ustaz tak datang acara walimah anak saya kemarin ya capek-capek lah kami ngantar undangan ke tempat Ustaz teganya Ustaz tak datang kalau saya datang A. Silaturahim tersambung B. Bisa bertatap muka C. Bisa ngobrol-ngobrol meringankan beban pikiran D Bisa pula ada makan enak C ah, Masuk Mudaratnya A Mata kotor menengok rok pendek B Rusak pikiran Karena dari mata masuk ke dalam akal otak rusak C Datang mudarat yang lebih besar Maka dalam hal ini Mana yang lebih kita kedepankan Oleh sebab itu maka ini semua bagian dari cara mengukur min husni islamil mar'i. Kalau ingin mengukur keislaman, kualitas Islamnya seseorang, Islam itu kan cuma lima Pak Ustaz. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Maka mungkin kita tidak lihat yang lima ini kalau mau lihat keislaman dia. Bagaimana syahadatnya? Bagaimana salatnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana zakatnya? Bagaimana hajinya? Betul. Tapi hadis itu bukan cuma itu. Nabi mengingatkan kalau masih dia belum mampu memperturutkan kehendak Allah dikalahkannya kehendak Allah diperturutkannya kehendak hawa nafsunya sehingga gagallah dia dalam kualitas keislaman ngaji rajin game online istiqomah ngaji rajin main judi-judi kartu tak juga berhenti Tahu kenapa ini? Ngisi-ngisi waktu kosong aja Pak Ustaz. Apa pula ngisi waktu kosong? Allah Ta'ala bersumpah demi waktu kosong. Orang Barat, kebudayaannya materi, maka dia pakai materi. Time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi dia segala sesuatu dengan uang, materi. Sedangkan dalam Islam tidak. Waktu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.